Urriak bat gaur aste da eta hau berri on albistegia duzue, eh, berriozar irratiaren albiste mankezuna ze titularrarekin irekiko dugu garko albistegia Xabi Bai garasi nahiara zantzezen zen auzolan izeneko antzerkilanak eh, irabazi du Nafarrako antzerki eskola kantolaturiko lehiaketa Naiara Sanchez berriozarren jaioa antzerki eskolak antolaturiko hogeite irugarren antzerki lanen arteko leian irabazle suertatu da gauza konela 2000 euroko saria irabazi du eta naiara berak bere sare sozialen bitartez jakinarazi duenez antzerki lana abenduan antzestua izango da antzerki eskolako ikasleen eskutik hori bai sari potoloa xabi. Barreterapia saioa pertsona nagusientzat. Biotzaren munduko eguna arrazoi harturik eta osasunaren bihotza zuri ontzu bizi, lemapean bizi ohitura osasungarrien batzordeak, barreterapia saioa antolatu du saioa gaur amaiketan, kulturgunean eginen da eta ordu bateko iraupena izango du. Jarraian Marisol Bilabona erizainaren hitzak barreterapia saioaz, itzeginez. una sesión de risoterapia para personas adultas. Entonces, eh, se va a celebrar el día 1 de octubre, miércoles, de 11 a 12 de la mañana, en la sala Culturgune del Ayuntamiento de Berriozar. Es una actividad gratuita y desde aquí quiero aprovechar la oportunidad que me dais para animaros a todos a asistir. Kurtxo politikoaren hasiera martxan da. Bi talde politiko ezberdinek kurtxo politiko berriari ekin nahian Biltzarbi bi ditu, daitu dituzte batetik, sorturen biltzarra gaur raste azkenarekin antxaldeko zazpietan kulturgunean, ospatuko da eta horretan kurtxo hasieraz eta gertuko urrengo hautezkundeaz arituko dira bestetik berriozar, berriogoitiko Podemos taldeak aurrere ospatuko du berea, baina hauek atxaldeko seietan kulturgunean. Eta txolin ludotekan ere kurtso berriari ekingo diote, grazi. Askari goxo batekin gainera ekingo diote kurtso berriari askaria bukatzarekin txikienek, xamburen txipitxapa antzazlanaz gozatuko dute, Guzti hau gaur ratxaldeko bostetan eguzki plazan izanen da eta bestetik xabi txolin ludotekan etzen emateko epea urriaren bian ireki eta bederatzea arte zabalik egonen da. Interes dune katxaldez bostetatik zazpi terdiak bitarte ludotekan bertan bere seme alaben izena eman dezakete kontziliazorako pentsatu den jarduera hau iru hilabetero bost euroko balioa izanen du. Arditxokoak ez dira atzean geratzen garazi hauek ere kurtso berriarekin aurrera. Euskarako aixieldi gazte talde honek, larun baterako prestatu duen magia, ikuskizun batekin ekingo dio kurtso berriari. Ikuskizunaz gustatzeko larun batean, atxaldeko sei tarditan, kulturgunera urbildu barko gara. Bihar ostegunarekin Natur Eskolak eskeinita hitzaldia. Suma konkausa elkarteak udazken naiz neurako jarduera jarduera unitz prestatu ditu horietatik lehena ostegunekoa izanen delarik zehazki lehen kurtxo horrek Ogarra san izenburu eta Maria Lourdes Mugeta eta Felip Arage izan izlari izanen ditu. Itzaldia biarratxaldeko seietan naturgelan izanen da. Eta bestetik, eunate elkarteak bere amabosgarren urte urrena berriozarren ospatuko du. Eunate elkarteak entzunezko disfuntzioa dutenen eskubide eta interesen alde lan egiten du, baita gizarte, administrazio eta bestelako instituzioen aurrean beraien familien eskubideen alde. Aurten eunate elkarteak urte ginen ditu eta honekin ospakizun modura, hainbat jarduera antolatu dituzte elkarteko kideek, larun bat honetan berriozarko entzuneretoan, Bilbon inaugurazio ekitaldea eginen dute Blanka Idoate Iribarren elkarte buruaren eskutik bertan inokua musika taldearen antes de que se ponga el sol videoclip berriaren aurkezpena eunate elkartearen laguntzarekin egindakoa aurkeztuko dute gainera bertaratutakoak el mono sabio antzerkia ikusteko aukera ezanen dute ekitaldi hau esan onbezela larun bat turnetan ospatuko da atxaldeko seietatik aurrera entzunaretoan sarrera txartelak aurretik jasoalko dira eunate elkartean eta entzunaretoko txarteldigian saioa hasi baino ordu erdi bat lehenagotik. Sarreren prezioa 6 eurokoa ezanen da aldi ziru urtetik beherakoak debalde sartu ahalko dira eta solidario izan nahi duten entzako amar euroko sarrera ordaintzeko aukera ezanen dute solidarioek gainera bizkar zorra eta xingola islatzelea jasoko dituzte. Eguraldi azmintzatzeko unea du gorain zer dio iragarpenak garazi. Zerua odeitxu dela dio gaurko iragarpenak, atxaldean odei, odeiak gutxitu ingo dira eta zerua partez odeitua geratuko da azkenik aizea ahul eta aldako rebiliko da gaur goizean iparreki aldetik finkatuz, tarrete biziekin eta temperaturan aldaketarik ez. eta hau izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez, informazio gehiago zen orduetan berriozar erratiaren sintonian FMko egun puntu zortzian, edo orduero interneten guzkiplaza.neten. Música